Què bona tarda. I bé, continuo el que estava explicant la nostra paciència de la situació i el seu increment de la situació també, el tema del vent, out of al continuar grau correcte de correcció és allò que ens permet parlar de l'ortopès. Eh? L'ortopès és el qualificatiu, l'adjectiu la teoria eh, del Agustí està inspirada en, en Plató, però que les virtuts van doncs, eh, coordinades per eh, aquesta, aquesta qualitat. eléyìí náà Gracias. she out there on the audience. modo es amar. Repeteixo, són les virtuts naturalistes que s'acaben l'home i la ciutat perfectes, tan coordinades que la presència condicionen el nostre ésser, el nostre ésser nosaltres, que ens fan buscar una felicitat i una llibertat superior a la llibertat menor passa a èmfasi, mm, igual com va fer després de eh, Plató Aristòtil, en voluntat humana, la voluntat moral, és aquella que eh, representa un amor ben dirigit ma un quarto d'ora. tant, a partir de Sant Agustí comença aquesta consideració de diferències de virtuts cardinals, virtuts teologals i com aquestes últimes se suposen les primeres i a la vegada representen bàsicament, doncs, automàticament de tota això, l'ètica d'Aristòtil en el seu tractat sobre la virtut en aquesta qüestió de 54. La virtut és una cosa vam combinar el tercer, hàbitus ve de darrere, i de, de, de, de, de tant repetir aquesta disposició que les coses venen tsunami que des del compte es, es, es va repetint i, i es va repetint perquè té. Com que ja té, es pot difusas y adquiridas. Estaba vida, además la tanto por la distinción de los ¿vale? Entonces jo que es pugui distingir, ja ho he distingit abans, el talent del geni de Tomàs d'Aquí. Naturalment és un autor que no ho llegit. Quan llegiu, us sorprendreu, el seu to infantil és molt, és molt arcaic. Però Ve comment takiego, jest dzieje hi ha virtuts impulses i les activitats. Les activitats són aquelles que la discussió, l'hàbit, no molts altres que diu algú tampoc sospitós de, de tonisme ni de mentalitat teològica o religiosa com Filipa Puig. Filipa Puig és una filòsofa Lluita Fult, relatat alfabètic ja de Cambridge, té, entre altres llibres, no gaire llibres d'aquest titular, Virtuts i Vicis, Virtues and Vices, Virtues and Vices. I a Virtuts i Vicis diu això. Jo soc aristotèlica, però no puc deixar de reconèixer la figura from actitud, esa actitud que manifesté, por ejemplo, la persona que es you. agències de protecció no podria ser que no, que no arribessis tampoc a l'alineació pràctica. És eh, de mesura, de mesura. El, el cànon intel·lectual és un cànon grec. now d'altres d'altres qualitats de, de l'obrar i del, del pensar, no? com l'obrar enèrgic. L'obrar enèrgic. Conec una persona que és molt efusiva i molt simpàtica, que dona la mà, et tritona la mà. I no s'ha de, de, de, vigilar molt perquè clar, és un enèrgic coneixement, eh, i a la eh, eh. prudencia en sí misma, cuestión 49. La prudencia en sí misma. Y creo que son las preguntas que es clar, abans de passar a tractar la prudència, les preguntes que ja diu eh, Tomàs Aquino, eh, se tractarà de la resposta. I és un complex, és, és, és, se planteja inteligencia o vigilancia pertenece a la prudencia. La prudencia abarca el gobierno de la multitud los buenos raó per això que ara també hi ha doncs, Després d'haver refutat la, la, la, la, no? la, la suposada tesi, no anuncia encara, aleshores ja eh, la sempre les objeccions. Qui ha objectat això que ara jo? Qui ha objectat? parlano sempre alla virtù e Alexander, i el llibre eh, on